السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم حمد الله تبارك وتعالى لكم تكي سالا أمان امتوم عليه الصلاة والسلام تمرجيتنا ومرنجينك أتيكا halqati zetu za ilmia hapa masjid baada al baada ya kuwa tumemaliza kitabu cha kwanza sharhu ya al-arba'in an-nawawiyya ambayo tulikuwa tukizungumza nayo au tukifundishana tangu hapo tulipoanzia sharhu ambayo imeshereheshwa na maima wanne al-Imam an-Nawawi rahimahullah na Sheikh Al-Allama Abdurrahman Nasir Saadi na Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen na Al-Imam Ibn Daqiqi. Baada ya kumaliza sharhu hiyo iliyoshereheshwa na maima hao, leo biidhnillah tutaanza darasa yetu katika kitabu kingine ambacho pia ni cha hadithi kilichokuwa kimebeba jina la arbauna haditha fi tarbiyati wal manhaj ni hadithi 40 pia vile vile lakini hadithi 40 hizi ni katika masala ya tarbia na manhaj kitabu hichi kimefanyiwa utangulizi au takdim na maali Sheikh Dr. Saleh Ibn lfauzani al naye ni udhu hayati kibari ulama, naye ni sehemu katika jopo la wanawachuoni wakubwa. Mwanawachuoni huyu ndio amefanyia takdim kitabu hichi, na mtunzi ni Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdillahi Assadhani. Hichi ndicho kitabu ambacho tutakachokuwa tukikisoma baada ya kumaliza kitabu hicho cha Asharh al-40 an-Nawawi rahimahullah wazi طيب baada ya kutanguliza hayo tutaingia katika mukaddima ambao ni utangulizi na tutaanza na takdim ya al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullah asema alhamdulillah والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد اطلعت على مؤلف للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان يحتوي على ذكر أربعين حديثا مع شرحها وبيان فوائدها بعنوان أربعون حديثا في التربية والمنهج فوجدته والحمد لله مؤلفا مفيدا تمص الحاجة إليه في هذا العصر الذي وفدت فيه على المسلمين أفكار غريبة تؤثر على دينهم وأخلاقهم فكانوا خصوصا ناشئة بحاجة إلى تحصيلهم من هذه الأفكار فكان هذا المؤلف يسهم في تحقيق هذه المهمة فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفع بعلمه وبمؤلفه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه كتبه صالح ابن فوزان الفوزان واضح هو ni utangulizi wa imamu huyu juu ya kitabu hichi asema baada ya kumhimili Allah na kumtakia sala na amani Mtume sallama asema kwa hakika nimekipitia kitabu cha Sheikh Abdul Aziz ibn Muhammad Sadhan nimekisoma nimekitwali kitabu ambacho kimekusanya hadithi 40 au kimekusanya hadithi 40 ambazo alizozitaja pamoja na kuzisherehesha na kubainisha faida zake na akawa amekipa unwani 40 haditha fi tarbiya wal manhaj asema Sheikh al fawzan nikakikuta kitabu hicho walhamdulillah ni kitabu ambacho kimetungwa chenye faida ambacho kinagusa haja za watu kwa zama tulizokuwa nazo hasatan waislamu kwa nini kinagusa haja za Waislamu katika zama tulizokuwa nazo? Kwa sababu tayari kumeingia na kupatikana fikra za kigeni, fikra ambazo zinaathiri Waislamu katika dini yao, na pia vile vile fikra hizo zinawaathiri katika tabia zao. Ikawa kuna haja ya kupatikana kitabu hichi ili kiweze kuhifadhi hizo fikra zao wazi kwa akawa huyu mtunzi e, akifanya musahama akishiriki katika kuhakikisha jambo hili la muhimu au lengo hili la muhimu la kuweza kuzihifadhi fikra za Waislamu dhidi ya fikra ngeni ambazo zinazoingia e, na zinakuwa zaenda kinyume na dini yao na manhaji yao. Kwa hiyo asema Allah amlipe kheri mtunzi wake, amlipe kheri nyingi na pia vile vile e, eh, wanafaa biilmihi pia vile vile Allah amnufaishi kwa ilmu yake na pia vile vile kwa kile kitabu chake alichokitunga hii ni takdim ya Sheikh Al-Fauzani kuonesha alikipitia kitabu hichi na akaweka takdimu kuonesha ni kitabu ambacho kina faida na ni kitabu ambacho kinafaa kusomwa na kufanyiwa kazi. Hii ni takdimu fupi ya Sheikh Al-Fauzani Al-Fauzani. واضح بعد ya hapo tunaingia katika mukaddima ambao ni wa mtunzi sasa wa kitabu يقول مصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلقد تتابع جمع من أهل العلم على إفراد مصنف يحوي أربعين حديثاً وهؤلاء المصنفون كثر جدا حتى قال الإمام النووي رحمه الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من صنف وذكر جمعا من المصنفين ثم قال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين انتهى كلامه رحمه الله أسمى متنز حقيقة تتابع جمع من أهل العلم ومفتانا وين كتك ونوتوني على إفراد مصنفي يو يكو تنغا كتابه ala ifradi musannaf juu ya kukitenga kitabu au kuchapisha kitabu pekee yahwi 40 hadithi ambacho kimekusanya hadithi 40 bimaana wanawachuoni wengi wamefatana katika utaratibu huu wa kutunga kitabu peke yake kitabu kimoja ambacho kimekusanya hadithi ngapi 40 wazi طيب kuonesha kwamba yeye si wa kwanza pia ambaye ameandika kitabu ambacho kimekusanya hadithi 40 tu bali wanawachuoni wengi wameenda na kupita katika njia hiyo ya kutunga hadithi 40 sitafahamiana vizuri طيب وهؤلاء المصنفون كثر جدا na hawa watunzi na waandishi ni wengi mno حتى قال الإمام النووي رحمه الله مباكا إكفكيا كسيم إمام النووي الله أم رحم وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب وهكيك وميانيكا نوميتونغا ونواتشووني كتيكا ملانغوهو ملانغوغاني هو ما بيتو يكوانيكا حديث أربعيني kwa hakika wametunga na wameandika wanawachuoni katika mlango huu ma la yuhsa min almusannafat, idadi ambayo haidhibitiki katika vile walivyoviandika na kuvitunga. Bimaana ni wengi ambao wameandika hadithi 40 katika masaili mbalimbali. Wazi? Tayib. Fa awwalu man sannafa, akasema wa kwanza aliitunga akamtaja. Maneno tu hapo tuko pamoja akaanza kumtaja wadhakara jam'an min almusannifin na akataja pia wengi katika wale waandishi waliopita maslaki hii ya kuandika hadithi 40 kuonesha si mmoja tu wala si imamu Nawawi peke yake kama utakavyokuja kuona ni wengi katika wanawachuoni ambao wameandika hadithi 40 katika masaili mbalimbali wazi kwa alimamu Nawawi rahimahullah naye pia athibitisha hayo kwamba wametunga wanawachuoni wengi katika mlango huu wa kuandika ah, hadithi arobaini wengi ambao idadi yao haidhibitiki na musannafati zao hazidhibitiki maana vilivyotungwa katika 40 hadithi 40 ni vitabu vingi katika masaili mukhtarifa wadhakara jama'an min almusannifin kisha akataja sehemu au pote la watu ambao waliotunga thumma qala kisha akasema wa khalaiqun la yuhsauna na viumbe wengi ambao wasiodhibitiwa idadi yao haidhibitiki minal mutaqaddimin katika wale waliotangulia wa mwanzo walmutaakhirina na wale waliokuja baada yao bimaana hii ni darb na ni maslaki ya wanawachuoni wengi hao waliotangulia na waliokuja baada yao wengi walipita katika maslaki ya kutunga kitabu ambacho kimekusanya 40 hadithi au 40 hadithi naam hadithi ngapi 40 واضح يا جماعه طيب انتهى yameisha maneno ya Imamu Nawawi ameyakoti na kuelezea yakawa yameishia hapo qultu asema nikasema mtunzi فكيف بمن جاء بعد الإمام النووي sasa ita iweje wale waliokuja baada ya Imamu Nawawi naelewana yani ikiwa kwamba mwenendo wa wanawachuoni wengi waliotangulia huko walipita katika maslaki hii ya kuandika 40 haditha huyu kaandika 40 haditha fi tarbiyati wal manhaj lakini wapo wengine pia walioandika 40 haditha wengi wale wa mwanzo na waliokuja baada yao wengi walipita maslaki hii yani waliandika walipita katika utaratibu huo na mfumo huo kisha akaja imamu nawawi naye pia akaandika nini al-arbauna an-nawawiya wazi sasa asema iweje sasa baada ya imamu nawawi bimaana si ajabu wala halishangazi kupatikana mtu atakayeandika 40 haditha baada ya imam gani al-imamu nawawi rahimahullah sinafahamiana vizuri na anaweza pia idhafa anaweza akaja mwingine pia akaandika hadithi 40 hata wewe pia Allah akikujalia waweza kuja ukaandika hadithi 40 katika masala fulani wazi haya ndiyo maneno yake anakusudia fakaifa biman jaa ba'da al-imam an-nawawi rahimahullah iweje kwa yule atakayekuja baada ya imamu an-nawawi manake la ba'sa bihi wala hakuna mani katika hilo tayib وأما تخصيص عدد الأربعين ama kuhusisha idadi ya arobaini wazi kwa nini wanawachuoni wengi wamepita katika maslahi hadithi, hadithi ya arobaini katika masala kadha hadithi ya arobaini katika masala kadha kama alivyozungumza wazi sasa asema amma amma takhsisu adadi al-arba'ina ama kuhusisha idadi ya 40 Kwa nini siyo hamsini, siyo sabini, siyo 80 ikahusishwa idadi ya arobaini? Asema falihadithin, ni kwa sababu ya hadithi man hafidha ala ummati 40 haditha min amri diniha, kwa hadithi ya Mtume inayosema yule atakayehifadhi katika umma wangu 40 haditha, hadithi arobaini min amri diniha hadithi ambazo zinazungumzia katika jambo la dini yake ba'athahu Allah yawm al-qiyama Allah atamfufua mtu huyo siku ya kiyama fi rumzati wal-ulama katika kundi la mafaqihi wanawachuoni wa fiqhi watambuzi wa dini wal-ulama na wanawachuoni tunafahamiana vizuri طيب hiyo anabainisha sababu ya tafsisi kisha asema walahu alfadhun ukhra bituruqi ukhra hadithi hii ina matamshi mengine na pia katika njia zingine bimaana imepokelewa katika njia zingine ikiwa na matamshi mengine tofauti na njia hii au matamshi haya وقد ضعفه جمع من أهل العلم lakini wameidhoofisha wana, pote la wanawachuoni wengi katika wanawachuoni wameidhoofisha hii nini اي حديث كما الحديث ضعيف فقد نقل عن الامام الدار قطني انه قال امن كليوكو الامام الدار قطني انه قال لا يثبت منها شيء هكونا كليشو ثبتي تشوتك تك حديثه بمعنى حديثه السنين سيو صحيح كيش اسما وقال النووي ناكسما امام النووي wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun dha'if Imam Nawawi pia asema wamekubaliana mahufadhu kuwa hadithi hii ni dhaifu wa in kathurati turquhu hata kama njia zake zitakuwa nyingi lakini bado hadithi nini bimaana imepokelewa katika njia mbalimbali lakini al-hufadh wamekubaliana kwamba hadithi ni nini ni dhaifu واضح لكن الإمام النووي رحمه الله ذكر أن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن إمام النووي رحمه الله هي متاجك وما حقيقة ونواتيوري ومكباليانا جو يكجوزيش كفانيا كازي حديث ضعيف كتك فضائل الأعمال كتك أعمال بولا واضح ثم قال كشا كسيمه kisha akasema nani akasema alimamu nawawi wa maa hadha pamoja na hili falaisa i'timadi ala hadha alhadithi sikutegemea mimi katika hadithi hii yani tegemeo langu sikutegemea hii hadithi pamoja na kwa wanachuoni wamesema hayo ila mimi sikutegemea hadithi hii kwamba man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha بعثه الله يوم القيامة في رمزة الفقهاء والعلماء ميمي سيكو حديثه واضح طيب بل على قوله صلى الله عليه وسلم بل لم تجمي قول يمتم سلم سيما في الأحاديث الصحيحة كتك حديث صحيح ليبلغ الشاهد منكم الغائبا amfikishe yule aliyeshuhudia kwenu nyinyi ali au aliyekuwepo amfikishie asiyekuwepo. Mimi nimetegemea hapo, kwa maana hichi nilichokijua basi na mimi ninakifikisha kwa yule ambaye hajakijua. Baadhi ya mashaikh, hilo ndio tegemeo lake la kwanza, liyuballigha ashahidu minkum lghaiba aliyekuwepo amfikishie asiyekuwepo. bimaana aliyesikia mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallama basi ayafikishe kwa yule ambaye hajayasikia mi nimetegemea hapo wazi pia kutegemea kwangu mimi nimetegemea kauli ya mtume saa sallam aliposema nadhara llahu mraa samia maqalati fawaaha faaddaha kama samia nadhara llahu mraa Allah tabaraka wa taala amemng'arisha mtu samia maqalati, atakayesikia maneno yangu. Hii ni maneno ya Mtume saa sallam kwamba Allah anamng'arisha mtu ambaye atakayesikia maneno yangu, fawaaha, akawa ameyahifadhi, faaddaha, na akayafikisha kama samiaha, kama alivyoyasikia. Wadhi, tuko pamoja? hiyo ndiyo tegemeo lake kisha asema waljami'u litilka alahadith waljami'u waljami'u لتلك الأحاديث الأربعين تارة يكون متعلقا بالمتن والجامع لتلك الأحاديث الأربعين تارة يكون متعلقا بالمتن na yule mwenye kukusanya sawa hadithi 40 wakati mwingine yakunu mutaalliqan bilmatni wakati mwingine hadithi hizo zinakuwa zinafungamana na matni bimaana anakusanya hadithi 40 zilizofungamana katika matni matni yake ni moja sieleweka vizuri mfano zinakuja hadithi 40 katika kuzungumzia masala fulani sawa akazikusanya zote hii inazungumzia swala hili hili akazikusanya ambazo wakati mwingine zinakuwa matini yake ni ni moja wataratan yakunu mutaalliqan bisanadi, na wakati mwingine akazikusanya zile ambazo zinakuwa zinafungamana na sanadi, kwamba sanadi yake ni moja. Wataratan bibaladi, na wakati mwingine zikawa ni hadithi 40 ambazo zinafungamana na mji fulani, na nitakuja kueleza nini maana ya mji. Si hadithi za kuzungumzia mji tu, wazi, atabainisha hapo wataratan bisanadi walbaladi sawiya wakati mwingine sanadi na mji kuwa sawa sawa ila ghairi dhalika na nyinginezo pia tuko pamoja wayadkhulu tahta dhalika anwa'u kathira na inaingia chini ya utaratibu huo aina nyingi فمثال المتعلق بالمتن في موضوع معين mfano wa hadithi 40 ambazo zinafungamana katika matni matni yake ni moja katika maudhui maalum ni kitabu al-40 fi dalail at-tauhid lil-imam al-Harawi ni kitabu ambacho al-40 haditha hadithi 40 fi dalail at-tauhid katika kuzungumzia dalili za tauhid cha al-Imam al-Harawi tunafahamiana vizuri hichi ni kitabu ambacho imeandika hadithi 40 hadithi ambazo matini zake zina mafungamano zinafungamana matini tunaelewana vizuri nikisema matini maneno yale katika hadithi halafu kuna sanadi sinafahamiana vizuri innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma hii tunasema ni matni wadhi ya mashaikh kwa hiyo miongoni mwa maulamaa ambao walioandika hadithi 40 ambazo zinahusiana na matni kama matni yake ni moja, lakini pia zinazungumzia maudhui moja, ni kitabu al fi Dalail at-Tauhid ya Al-Imam Al-Harawi. Ameandika hadithi 40 zinazofungamana matni na zinazungumzia maudhui hii moja. Tuko pamoja? Akakusanya hadithi hizi akaziweka katika sehemu moja. الأربعون حديثا في دلائل التوحيد شوف موجة واضح يا مشايخ نا الإمام الهروي هروي لنسبة أم نسبيش ونمجي مجي أمباو أبو خراسان شوف موجة جينا لك أنا يتوى أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي sawa hili ndio jina lake kwa harawi ni nisba ya nini ya mji wake na muarrikhun kumekuja tofauti juu ya kufa kwake wengine wametaja amekufa mwaka 484 hijiria wengine mwaka 481 hijiria wazi kitabu hichi alichokiandika huyu imam <clears throat> kimeshereheshwa na wanawachuoni miongoni mwa wanawachuoni ambao walisherehesha kitabu hichi لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى واضح المهم kwamba kuonesha ni wengi kama alivyokuwa kitaja katika mukaddima waliopita katika maslaki hii ya kuandika hadithi 40 katika maudhu fulani miongoni mwao walikusanya hadithi 40 ambazo matini yake zinafungamana matini zote wazi lakini pia vile vile hadithi zote hizi zinazungumzia maudhuun muayyan maudhu maalum ukigusa hii inazungumzia hilo hilo hii inazungumzia hii wazi ya mashayikh tayib kisha pia vile vile kuna al-40 hadith ala madhhab ahli sunna ni kitabu pia 40 haditha hadith 40 ala madhhab ahli sunna juu ya madhhabu ya nini ya ahli sunna ni hadith 40 zinazungumzia madhhabu ya nini يا أهل السنة والجماعة كتاب إشني للإمام أبي نعيم الأصبهاني فيها بلا بلا الأربعون في صفات رب العالمين حديث أربعين كتاب زمزية صفة زمليزي وفي للإمام الذهبي والأربعون في الحث على الجهاد في يكون كتاب الأربعون حديث أربعين في حث على الجهاد كتك كهميز سوالانيني لجهاد لجهاد ambaye mtunzi ni lilimam ibn kathir rahimahullah rahmatan wasi'a pia vile vile kuna al-arba'una fi istina'i al-ma'ruf hadithi 40 katika masala ya kufanya mema lilimami al-mundhiri na vile vile kuna al-arba'una fi rad'i al-mujrim an sabbi al-muslim wapo wanachuoni mwanachuoni ambaye ametunga kitabu al-arba'una hadith 40 fi rad'i lmujrimi an sabbi lmuslim katika kumziwia na kumkemea muovu juu ya kumtukana Muislamu. Akazikusanya hadithi 40 ambazo zinaonesha kumziwia muovu na kumkemea dhidi ya kumtukana Muislamu mwenzie. Akazikusanya hadithi 40 katika maudhu moja. Wazi? Hakadha alulama rahimahumullah. Mtunzi wa kitabu hichi ni lilimam Ibn Hajari rahimahullah rahmatan wasia. Kwa kuna arbaina nyingi wadhi ya mashaikh. Tayib, hivi vitabu vyote hivi tulivyovitaja hapa ni mfano wa hadithi arobaini ambazo matni yake ni moja, yani matni zake, matni ya hadithi zote arobaini zinafungamana. Wadhi ya mashaikh <coughs> alafu pia hadithi zote 40 zinazungumzia maudhui hii wapi ya bashar huu ni mfano wa kwanza mfano wa pili ومثال المتعلق بالمتن في عموم الأحكام نمفانو pia wa hadithi 40 wale wanawachuoni ambao waliotunga hadithi 40 lakini hadithi hizo almutaalliq bilmatn yani matni yake yanafungamana na nini fi umumi alahkam katika kuzungumzia hukumu kwa ujumla yani mtu ameandika hadithi 40 lakini hadithi hizi 40 zote matni yake zote hizi matni za hadithi hizi zinazungumzia ujumla wa nini wa ahkam yani hukumu mbalimbali ni hadithi 40 lakini zote zinazungumzia hukumu mbalimbali hukumu ya hichi hukumu ya kile baadhi ya mashayikh طيب ametaja hapa kuna al-40 lilimam an-nawawi ambayo tumemaliza kuisoma eh ni kitabu ambacho kimezungumzia ahkam mbalimbali ni hadithi 40 lakini zote zimezungumzia ahkam mbalimbali katika ahkam za nini za kisheria واضح واسمها المشهور الأربعون النووية نجن لك مشهور الأربعون النووية وقد سماها مؤلفها رحمه الله na aliiita au alikiita kitabu hicho mtunzi wake ambaye ni nani الإمام النووي رحمه الله أكاكيت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام يا لكي هيفو كما الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام حديث أربعين في مباني الإسلام كاتيكا kuzungumzia زيانيني ها nguzo زنين زو إسلام وقواعد الأحكام نانيني alahkam نقواعد nini na za hukumu wadhi ya mashaikh kisha pia vile vile kitabu kingine ambacho kimetungwa hadithi 40 zote matini yake matini ya hadithi zote zinafungamana na masala ya hukumu kwa ujumla ni alkitab al-40 al-ahkamiyya lilimam al yeye akakusanya hadithi 40 ambazo zinafungamana na masala nini ya hukumu mbalimbali katika Uislamu. Tayib katika kitabu kingine pia vile vile ni 40 haditha fi qawaid al-ahkam shar'iyya ni kitabu kinachoitwa hadithi 40 katika kanuni za hukumu za kisheria wa fadailul a'mal na amali zilizokuwa bora lilimami Suyuti cha alimamu Suyuti. Kwa hiyo ni wengi ni wengi ambao waliotunga katika maslaki hiyo. Wadhi ya mashaikh. Tayib huo ni mfano wa pili wa kuonesha matni matni maneno ya hadithi zote 40 ndani ya kitabu yote yanalenga katika jambo moja hukumu za kisheria kwa ujumla hukumu ya jambo fulani jambo fulani na jambo fulani mfano wa tatu wa mithalu almutaalliq bisanad na mfano ambao unafungamana na sanad ni 40 haditha min musnad Buraida ibn Abdullah ibn Abi Burda عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للإمام الدار قطني upande wa isnad kwamba zikatungwa hadithi 40 sawa lakini zote zina mafungamano katika sanadi wazi nafahamiana vizuri tumetoka kwenye matni haya masala ya hadithi sanad kwamba sanadi ya hadithi hii wale wapokezi wadhi wa mashaikh naam pia kuna al-40 haditha athulathiyat lilimam eh, Abdu ibn humaydi ibn Nasri al-Kashi wazi hichi pia ni kitabu kimetungwa 40 hadithi ambayo tayari kina mifano ya taalluq ya sanadi kwamba hadithi zote 40 zina mafungamano katika sanadi واضح طيب كيف يكون الأربعون السباعية للإمام أبي طاهر السلفي نكون الأربعون التساعية الإسناد المخرجة عن ثلاثة عشر شيخا من أهل السداد للإمام ابن جماعة سوا كنا كتاب كجين الأربعون التاسعية الإسناد المخرجة عن ثلاثة عشر شيخا isnadi ambazo zimetolewa na mashekhe kumi na tatu min ahli sadat lilimam ibn jamaa kama aliposema pia wakati mwingine inategemezwa kutokamana na nini na mazingira mengine na ataleta mfano wake hapa chini lakini kisha kuna al-arba'un al-ashariya lilimam al-iraqi hiyo ni mifano ya al-mutaalliq bisanad wazi nitaongeza mwendo kidogo ili tuingie katika maudhu wazi huu ni mukaddima wa mithalu al-mutaalliq bishuyukh na mfano wa hadithi 40 ambazo zinafungamana na mashaikh wazi ha ataja مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية أربعين حديثا حديث أربعين عن أربعين من كبار مشايخه kutoka kwa mashekhe zake wakubwa 40 yeye amekusanya hadithi 40 alizozipokea kutoka kwa mashekhe wake wakubwa wazi musannafu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah 40 haditha an 40 min kibari mashayikhihi yeye akakusanya hadithi 40 ambazo amezipokea kutoka kwa nini kwa mashekhe wake wakubwa baadhi ya mashaikh ومثال المتعلق بالبلد na mfano wa kutaallaq na mji للأربعون البلدانية حديث أربعين البلدانية من البلد للإمام أبي طاهر السلفي واضح يا مشايخ كيش أنا ماليزيا وكسيما بعد أمي فانوهيو ومن لطائف التصنيف في الأربعينات مصنف الإمام ابن عساكرة أربعون حديثا لأربعين شيخا من أربعين بلدة أسيما إيه، نكتك vitabu vyepesi wazi na vyenye kuathiri katika nafsi na vinafungua nafsi kwa haraka miongoni mwa hivi vitabu 40 vyote vilivyotungwa na hii ni mtazamo wake wala hakuna shida katika hilo wazi yanasema katika vitabu ambavyo ni vyepesi lakini ni, vita, ni kitabu ambacho kina athiri katika nafsi na kinafungua nafsi <coughs> sawa na kuifanya nafsi ione wepesi na mfano wake. Sawa, ni kitabu gani? musannaful imam Ibn Asakir, ni kitabu cha Imam Ibn Asakir ambacho alikiita 40 haditha, hadithi li 40 sheikha, kwa mashekhe 40 min 40 balada, kutoka katika miji 40 <laughs> Wazi hadithi za mashekhe 40 kutoka katika miji arobaini wazi. Kisha anasema mtunzi, wa ana fi musannafi hadha, na mimi katika uandishi wangu huu au katika utunzi wangu huu, atashabahu biman sabaqa rahimahumullah, najifananisha na waliotangulia Allah awarehemu fi asma'i musannafatihim katika majina ya utungaji wa vitabu vyao nami najifananisha nao والله أسأل أن يرزقنا التشبه بهم في صادق همتهم وقوة عزيمتهم في العلم والعمل والله أسأل أن يرزقنا التشبه ننموم الله aturuzuku kujifananisha nao tashabuha bihim Allah turuzuku kujifananisha nao fi sadiqi himmatihim katika himma zao zile za kweli wa quwwati azimatihim na yale maazimio yao ya kweli ya nguvu fil ilmi wal amal katika ilmu na kufanya nini kazi لعل الله تعالى أن يجعل جامعها وقارئها وسامعها وناقلها وشارحها وناشرها ممن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله وان الله جل وعلا تعالم امتكفوا ان يجعل جامعها اكم فانا يولي من يكوزي كساني هذا وقارئها نيول من يكوزي سوما وسامعها نيول من يكوزي سكيا وناقلها نيول من يكوزي نقولوا وشارعها نيول من يكوز شرهيشا وناشرها نيول من يكوز سمازا ممن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم أكاوا أكاوا فانيها وكاوا نكتكوالي أمو أتوا كسانيا أو ونكسانيا ونكسانيا يشملهم ونكسانيا نقوله صلى الله عليه وسلم قول يمتم صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ الله أمم غارشمتو sami'a maqalati atakayesikia maneno yangu hadithi zangu fawaaha akazihifadhi faaddaha kama sami'a na akazifikisha kama alivyosikia واضح وقد تحريت في جمعي لهذه الأربعين na hakika nimekusudia katika kukusanya kwangu hizi hadithi 40 an takuna fi tarbiyati wal manhaj ziwe ni katika tarbia na nini نمنهج واضح يا جماعة أسيما انتوز رحمه الله وقد تحريت في جمعي وحكيكا نمكسودية كتك كسانيا كوانغو لهذه الأربعين هذه حديث أربعين أن تكون في التربية والمنهج زيوي كتك زي تربية نيني نمنهج وقد جعلت تحت كل حديث فوائدا na hakika nimejalia au nimeweka chini ya kila hadithi faida mustambatatun min almatni, niliyoipata na kuinyambua kutoka katika matni. Yani anasoma matni ya hadithi, chini yake anakuletea nini? Faida inayopatikana katika hiyo matni au katika hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa anabainisha pia utaratibu wa utungaji wa kitabu chake hichi, sawa kwamba kwanza kitabu changu nimekiweka katika katika aina ngapi aina mbili kinazungumzia tarbia na nini na manhaj wazi lakini pia vile vile mfumo wa kitabu chake asema nimefanya kila chini ya hadithi au nimeweka faida ambayo mustambatatu min almatni nilinyambua kutoka katika nini katika matni تتعلق تلك الفوائد تتعلق تلك الفوائد بالتربية والمنهج زنا هسيانا أو زنا فنغمانا هزو فايدة نتربية نانيني نمنهج وسميت هذا المصنف ننكايتا هتي كتابو شانغو هتي نيشو أربعون حديثا في التربية والمنهج وهذا جماعة kisha anaendelea kubainisha mfumo wake wa muradi bitarbiyati, na malengo yangu ninaposema tarbia nakusudia nini? Baadhi ya mashaikh, wa muradi bitarbia, na malengo yangu makusudio yangu ya tarbia ninaposema katika tarbia nakusudia ataamulu maa nafsi labdi, ni kuamiliana na nafsi ya mja wa jawarihi, na viungo vyake hasba nususi shar'iyya kwa mujibu wa nususi za kisheria wifqa tariqati salafi salih kwa kwenda sambamba na njia ya wema waliotangulia as-salafu salih ambao ni masahaba tuomba moja hapo anapozungumzia tarbia anakusudia nini yeye anakusudia ataamulu maa nafsi al abd maa nafsi al abd ni kuamiliana na nafsi ya mja tuko pamoja kwamba nafsi ya mja inatakiwa iwe vipi na viungo vyake viwe vipi, namna gani inatakiwa iamiliane na dalili na Qur'ani na Sunna. Hiyo ni nafsi, na vitendo vyake vinatakiwa viweje kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, lakini kwenda sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia ambao as-salafu salih radhiallahu anhum masahaba. Hiyo ndio tarbia. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa hapa tutalelewa sisi nafsi zetu sawa chini ya Qur'ani na Sunna kwamba ziwe chini ya kufata Qur'ani na Sunna lakini pia vile vile si kufuata tu chini ya ufahamu wa masahaba waliotangulia pia vile vile hapa tutapata mafunzo viungo vyetu vimelelewa vipi nini Allah anavyotutaka na mtume juu ya hivi viungo alivyotupa tuvitumie vipi tutayapata hayo min alkitabi wa sunna chini ya ufahamu wa wema waliotangulia ambao ni salafu saleh hiyo ndiyo tarbia kwa maana ya malezi kwa hiyo salaf lazima apate malezi wazi salafiyun lazima apate nini malezi malezi hayo atayapata kwenye Qur'ani na Sunna lakini chini ya ufahamu wa wale waliomtangulia baadhi ya mashaikh asije mtu tu kama bwana mmoja Allah msamehe huko alipo Ilunga, miongoni mwa maneno yake yasema kwamba eti watu watuambie kwamba hata tabatiada eti nishindwe kufasiri nikaangalie kalabuni Abasi kalabuni Masudi tabatiada anabeza namna hii, yani kwa maana hakuna haja ya kuangalia tafsiri ya masahaba a a bali Allah amempa akili naye ana haki ya kuchekecha akili yake akatoka na mipito yake pia tunasema la na hili tumekataza Allah anasemaje kwenye Qur'an waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira إيش المقصود بالمؤمنين في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين akafuata njia isiyokuwa ya waumini waumini wanaotajwa hapa ni watu gani naulizeni ni masahaba unawafuata kwenye nini kwenye nini namna walivyofahamu dini uwezi ukawa wewe Mdengereko, wewe Manyema, wewe ni Mbwari, ukasema wewe ni bingwa kutafsiri kuwazidi masahaba. Haiwezekani. Hapo Allah aishatumaliza sisi. Yani kwa lugha nyingine tunasema kazi yetu sisi ni kukopi na kupesti. Ukijiona una akili nyingi kama mchwa, zitaishia hapo hapo, hazitozidi akili za masahaba. Ukiwa na mapito yako tofauti na mapito ya masahaba, hayo hatuyatambui, utabakia wewe na mapito yako shaitania. Hayo ni mapito ya kishaitani si tunafahamiana vizuri kwa hiyo anapokusudia tarbia hapa ni taamulu maa nafsi labdi ni kuamiliana nafsi ya mja na viungo vyake hasba nusus kwamba nafsi yako inaweza ikaamiliana vipi na Qur'ani na Sunna na viungo vyako vinaweza vikaamiliana vipi na Qur'ani na Sunna bimaana nafsi yako inawezaje kufanyia kazi Qur'ani na Sunna na viungo pia vikaifanyia kazi Qur'ani na Sunna Hayo ndio makusudio yanayokusudia ya tarbia hapa. Kwa hiyo ataleta hadithi ambayo zinayozungumzia masala hayo. Wadhi ya mashaikh wifqa tariqi salafi salih. Watu washtuku wakisikia neno salaf, lakini hii ni sababu ya jahala. Hii ni sababu ya nini? Ya jahala. Haya maneno yapo katika vitabu karne na makarne, wala hayastaajabishi kwa wasomi isipokuwa wale wajinga au yule ambaye tayari ametanguliza chuki na karahia katika nafsi yake, ikawa hata haki kithibiti hawezi akaikubali. Na mwingine huwa anakataa hali ya kuwa hicho anachokikataa kina thamani, kama qila annasu a'da'u ma jahilu, watu ni wapumbavu siku zote kwa yale wasiyojua Ndio mmoja akasema qad tunkiru al aynu dhaw'a an-nahari min ar-ramadi wa tunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min as-saqami mshairi asema jicho linaweza likakanusha dhau nahar ukaambia macho bwana saizi ni mchana sema ah, ah ni usiku mchana bwana ni usiku saizi kwa nini macho yanakanusha minaramad kwa sababu ya kuugua hayaoni kwa anasimamisha shilingi na kupinga kabisa kwamba saizi sio mchana ni usiku ule mwangaza wa mchana haoni ugonjwa ndio unamfanya akanushe hilo lakini wale wazima wanaona kwamba hizi ni watunkiru alfam ta'ama alma'i min as-saqab na mdomo pia huwa unakanusha taste ladha ya maji kwa sababu ya maradhi maji ya rutale maji ya nyakageni maji ya zamzam matamu akitesa maji machungu sana machungu haya bwana maji matamu amachungu lakini kweli machungu kinachomfanya akanusha nini maradhi wazi na katika darasa yetu hii na kitabu hichi tutapata tiba ya maradhi hayo tayyib kisha anasema musannif rahimahullah wa muradi bil manhaj na malengo yangu ya kusema manhaj nini nakusudia at-taamulu fi da'wati an-nasi Allahu akbar Allahu at-taamulu fi da'wati an-nas ni kuamiliana katika kuwalingania watu namna gani utakavyoamiliana katika kuwalingania watu hasba nusus shar'iyya kwa mujibu wa dalili za kisheria wifqa tariqati salafi salih kwa kwenda sambamba na njia ya masalafu waliotangulia ambao ni masahaba kwa aliposema tarbia amebainisha aliposema upande wa manhaji namna gani utakavyoamiliana na watu kwenye kuwalingania lakini ulinganiaji wako wewe huo na kuamiliana kwao kwako na wao iwe wifqa ala hasabi sharia iende sambamba na sheria alqurani wa sunna lakini chini ya ufahamu wa wema waliofanya nini utangulia ukileta tofauti na haya itakuwa sio sawa sawa ndio maana yeyote atakayewalingania watu hata kama atasoma aya aya imeitoa katika al Karim lakini akaenda kinyume na utaratibu wa masahaba katika ulinganiaji wao da'wa hii inakuwa ni fashil patupu na tunasema utaratibu huu sio sawa sawa na hapa ndipo utakapoona kwamba kama vile da'wa za ikhwanul muflisun da'wa za hizbu tahrir da'wa za hamasa da'wa za boko haram na makundi mbalimbali ambayo jinasibisha na Uislamu dawa ya jamaatu tabligh hayo utayabaini hapa kwamba si dawa sawasawa kwa nini si sawasawa utayapata hapa kwa sababu unavyolingania lazima ulinganiaji wako kwanza uwe sambamba na Qur'ani na Sunna kama inavyosema, sababu Qur'ani imekulingania namna ya kulingania na hadithi zinakufundisha namna ya kulingania, ziko kemke, mtu hajaziona hapa. Wazi lakini pia vile vile chini ya ufahamu wa nini wema waliotangulia yani ala sabili almithal hata leo wewe ukiwa ni daktari hivi wewe ndio daktari wa kwanza tangu ulimwengu unaumbwa hapana kwa hiyo kuna principle ambazo utafata waliotangulia ili uende sawa sawa na ukajifanya kwamba mimi nina khalifu yale utaingia katika makosi wazi kwa pia vile vile katika dini yetu sisi Allah tabaraka wa taala alishatufunga kwamba tufate mwenendo wa wema waliotangulia liannahum shahadu tanzil wao wameshuhudia Qur'ani inashuka ipo matukio wanayaona wameishi na mtume sababu wanazijua utakuwa na uelewa zaidi yako wazi na mfano uko hai tu wewe unapata jeuri unaswali alhamdulillah hizo hiyo swala yako umeipata kutoa kwa nani umeishi na mtume wewe haujaishi na mtume umepata ni silsila kwa wale waliokuja kabla yako wao walipata watu utakuta narejea kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yeyote anayekuja kuwalingania watu sasa kwamba hakuna haja ya kutazama masahaba huyo anakuja kukata mahusiano kati yetu sisi anakuja kuiua dini sababu hatuwezi kuijua dini bila kupitia kwa masahaba na hii ni silaha wanaitumia watu wa batil kama silaha hii pia wanavyoitumia hawa mayahudi arrafidha qabbahumullah ambao wanajiita kwamba ni mashia silaha ya kwanza ni kuwatukana masahaba na kuwajeruhi akishajeruhiwa sahaba una dini hauna dini kwa sababu ili wewe ufike kwa mtume bridge ya kukufikisha ni nani ameshaangushwa hapa una dini waadhi ya mashaikh naam طيب kisha asema musannifu rahimahullah wala mushahata fi istilahi wala mushahata fi madha fi istilah bimaana hakuna ugomvi katika istilahati katika terminology hakuna khusa yani khusuma واضح بمعنى la mushahatan ay la mukhasama, hakuna kuzozana katika istilah terminology. Yani yeye amebainisha, niliposema tarbia nakusudia hivi na niliposema na kusudia hivi. Hakuna mzozo katika hilo, eti kwamba mtu asimamishe shilingi hapo na kugombana katika istilahi hiyo. Baadhi ya jamaa, kwa nini wasema wanawachuoni haitakiwi, la yambaghi an yamna ahadun ahadan an yastamila silahan muayyanan fi maana muayyan, haitakiwi kwa yeyote wazi, amziwie yeyote atakayetumia istilah maana ya neno katika kitu maalum, maadamu haiendi kinyume na hilo. Tunafahamiana vizuri, na hapo kuna majibu mengi nitakuja kuyasema hapa. واضح idha bayyana muradahu bihadha alistilah pindi anapokuwa amebainisha malengo yake katika istilaha hii hayo hayapo katika kitabu chetu <laughs> si tafahamiana vizuri hakuna mushahana hakuna ugomvi katika istilaha katika lugha mtu kutumia lugha atakabainisha kwamba makusudio yangu ni haya alafu ukasimamisha haiwezekani sinaeleka zote maadam ametumia neno hili katika maana maalum na akabainisha makusudio yangu ni haya terminology ziko nyingi tu terminology ziko nyingi wazi tumalizie kipengele hichi alafu tuingie katika kuelezea hayo baada ya adhana inshallah wallahi as'alu at fi al umuri kulliha na Allah namuomba tawfiki katika mambo yote wa an yaj'ala lil kalami na ajalie haya maneno waqa'an fil qulubi yawe ni yenye kukita katika nyoyo wal adhan na katika masikio ya watu innahu ta'ala samiu mujib hakika Allah tabaraka wa taala mtukufu ni msikivu na ni mwenye kujibu kisha amalizia kwa dua asema Allahumma arhami walidina alladhina rabbawna sighara ewe Allah warham wazazi wetu ambao walitulea tukiwa wadogo Allahumma ighfir limashayikhina ewe Allah wasamehe mashikhi zetu alladhina allamuna wale ambao walitufunza waadabuna wakatuadabisha wajma'na bihim fi dhalika karamatik na utukusanye sisi na wao katika nyumba ya utukufu wako ya arhamar rahimin ewe mwingi wa rehema mwenye kurahamu hapa ndiyo mwisho wa mukaddima wake kisha baada ya hapo insha Allah jalsa ya kesho mubasharan tutaingia katika kuanza nini hadithi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم